tim Cimat punya cerita dengan judul Kendruwo Ki Badrok. Kiriman dari Adidas. wayah wengi cini sepi wong. Eyang kakung isih ketungkul anggone namatake naskah kang tinulis ing layar komputere. Pensiunan pegawai kuis limang tahun iki serget nulis sastra Jawa wujud artikel, geguritan, cerkak lan novel. Akeh-akeh tulisane Eyang kakung dagrak misteri lan alam gaib. Orang gumunake jer Eyang kakung pancen sok ngundang roh alus kanthi laku ritual prasojo lumantar papan aksara saemper dolanan ngundang roh halus yen wong Eropa lan Amerika nyebut aujo ing tanah Jawa diarani nini towok utawa jai langkung dumadaan ironge yang kaku mambu gondone telo dibakar ambune nyogrok irung pertandani yen ana lelembut sak cedhake kono Gitok eyang kaku mengkorok, nanging yang kaku ora perduli. Eyang kaku kang panggrahitane landhep krasa ana sing mlebu kamare. Oh, oh, oh. pandurat eyang kakung kaget nalika oleh mengguri. Ngerti-ngerti nyumurupi beleger gede dhuwur. Raine brewok mripate mendulu branang. Apa iki kang sinebut gendruwo? ora gigrik. Iki alami menungso lan ing jeron omahku. Yen ana memedi sing niat ganggu gawe bakal sak lawan. Mengkono batine yang kakung. Kisana, sopo? Melebu omahe wong ora nganggo luk salam tanpa tata krama. Sabar yang kung. Aku ki badrak sing manggon ing witringin kula lumahmu. wang sulani wewujudaniku kanti suara antep rodo serak. Ki Badrak, Badrak sing ateges kere. Iya, aku pancen kere. Nanging aku sugih ilmu, sugih kadidayan lan kabisan. Perlumu apa mlebu mrene tanpa luk salam? Ono perkarane yang kakung sing arep urus. Pertimu piye yen aku kiyangkung? yen kuwi dudu yang yangkung anak putu murah bakal ngundang kuwi yang kakung krungu wangsulan mau yang kakung batin wujudan sing lagi dihadapi ku dudu menungso nanging omongane kok yo nalar ki badra kowe aja golek-golek perkara ning kene aku ora golek-golek iku cerita tulisane yang kakung cetha tulisane yang kakung Tulisan yang kakung iku ngemupi tenah jahat marang liyan. Yang kakung kaget pitakoni mangkene. Endi tulisanku sing ngemupi tenah? Sawene tulisanmu ing kalawarti rahirane gendruwun demeni wanita tanpa bojo nganti ngandhut. Lho, iku ora kepara nyata. Ora. Aku utawa bangsa demeni wanita iku. Iku pitenah. ki badra ojo kesusu dakwa aku mitenah coba ki badra ngelimbang kanti sing wis tak tulis iku ing kalawarti coba wacanen meneh tulisanmu kuwi pikiran opo aku salah yen karan iku padha karepi tenah wis sesuk aku mrene meneh tanpa pamit. Wewujutan gedhe dhuwur iku ngerti-ngerti musna tanpa lari. Dasar gendruwo ora duwe tata. Teko tanpa lok salam, lunga tanpa pamit. Iyang kakung mikir-mikir. Sakilingi durung nate dheweke nulis alane liyan. Nanging kok gendruwo ki badrak rumangsa diketenah. Iyang kunginggal golek file tulisane kang wis kakirim menyang majalah nemulan kepungkur. Sawise ketemu banjur diwaca permati. irah-irah kirane gendruwo demeni wanita tanpa bojo nganti ngandut. Ha! Apsari isih enom. Dedeke kepitung duri tumprapanito. Pawaane lemu ora, kuru ugora. Nanging katon semok wewek lan sedet. Apsari wanita sulisto indahing rupo. Isih enom durung anak-anak. Akeh prio sing kesengsem. Ayune jumbuh karo jenenge. Apsari kang tegese widodari. Apsari wanita Apsari wanita wayu. wis rong tahun iki tininggal bujuni lunga dadi TKI ning Arab Saudi. Ing kono nyupiri bis, lonjone kapitung akeh. Saben sasi Absari nompo kiriman duit. Apsari dhewe nanjakke duwite kanthi permati. Sok ngono dheweke ora iman weweh marang tangga teparune. Mulane tangga-tanggane rumangsa duwe kewajiban ngreksa kelas slametane Absari. Absari. sawijining dina wong sing awas pandulune nyawang ana owah-owahan awak e apsari. Apsari ngandhut. Nanging sing didalari umyek, apsari ngaku yen metenge dalaran didemeni gendruwo sing nunggu ringin kulon omae yang kakung. Saperangan warga percaya pratelane apsari nanging prasasat para sepuh desa saiki padha rawuh ing iki ya duwe ilmu. kang sinebut Sabto Pandulu. Saute Pak Lurah kang umure sapantaran para sesepuh di Sokono. Becik ketitik ala ketara sing sapa salah bakal seleh. Aku duwe kanca dokter spesialis kebidanan peninjul. Mengko yen janine Mbak Absari wis ngancik wolung wulan, mapane janine sirai ing pernah mengisor. Kancaku duwe piranti modern bisa kanggo ngecek janin mau. bisa ditakoni bapake sapa. Pratulane Pak Urah keri dhewe iki mung karangan wae, kepingin buka wadine wanita ayu iku. Krungu pratulane Pak Urah mau Absari sangsaya ngelolo panangisi. Sapa temon dibubarake tanpa ana katrangan gumathok saka Absari, Pak Lurah Mojar. Limang wulan meneh janine Mbak Apsari wis wolung wulan. aku lagi bisa mbuktake apa bener pratelane Mbak Absari mau. nganti limang wulan ing wayah wengi kandhutane apsari saya gedhi. Dheweke dipethuk perangkat desa nuli digawa menyang bale desa. Ing bale desa wis padha andher. Kajaba para pinisepuh desa gono polisi lan dokter. Pak lurah kanthi ringkes atur uninga mungguh tujuane sapatemon bengi iku. Jarak dianake wayah bengi supaya bapak janin sing dikandhut apsari... bisa melu teko senajan mung amping-amping ora kasat mata. Pak Lurah nuduhake HP-ne. Ing jerone ana rekamaning video. Sore-sore Katon Absari mlebu losmen karo pria gedhe dhuwur. Lagi metu ing wayah isuke. Tanggal rekaman kacethok ing HP-ku. HP kang dicekel Pak Lurah iku saka pria warga desa kono kang uga ngesir apsari. Pria mau rumong saka penopok dene wanita sing ditresnani didisi gendruwo ndas ireng. Apsari ora bisa selak Dewe banjur waleh yen anggone ngandut jalaran dikumpuli genderuwo ndas ireng saka tangga desa. Rampung maca tulisaning dhewe. Eyang Kakung rumangsa durung nemokake ukara kang jalari Ki Badrak gugat Eyang Kakung banjur goleki kalawarti kang lagi seminggu wingi macak tulisaneku nanging durung kok bermaca Eyang Kakung lagi paham ya Ki Badrak muring-muring sebab naskah kang kapacak ing kalawarti ku ana owah-owahan limang alinea wiwit durung nganti limang wulan nganti babari lelakon ora dipacak dening redaksi perangan iku dipunggel. Mulane Ki Badrak ora ngerti babare lalakon. Pancen ing saweneh kalawarti lan majalah kerep-kerepe ana pratelan redaksi wenang wae teks naskah tanpa wae maksud lan makna. Sakawit yang kaku ngarep nil redaksine. Lapor menawa gara-gara tulisane diedit ana pamaos kang nesu. Nanging ngopo redaksi percaya yen sing gugat dhewe mau sawane gendruwo. Sidone yang kakung mung nyawisake naskah asli kang durung diedit. Sengadi bakal diwenehake yen sawanci-wanci ki Badrak Nanging pirang-pirang wengi yang kakung mambu gondore telo bakaran ki Badrak sing diantu durung muncul. Yang kakung mung bisa sambat marang Lusi bojone. Yen wis digegodho dening kebenaran Lusi uga seneng nulis novel misteri. Minggu bengi malam Senin legi, Lusi nyumur piyang kakung turun ing sofa ing ruang tengah. Ngerti kahanani yang kakung Lusi khawatir banget. Meriwate yang kakung mendelik tangane kakung ngececeng ambekane ngongsrong. Eh, eh, yang kong, yang kong. Pangudangi Lusi. Surakaru ing tangane nyekel kayu setigi soko puluh karimun jawa. Yang kakung salah, kisalah apsari, Salah redaksi. Bareng kloso dirangkul Lusi yang kakung eling nih. jenggirat ngajet. banjur tumuju meja komputer komputer kawit mau durung mati yang kakung banjur ngetik mengkene kandutane apsari lagi ngancik wolu setengah wulan ing jeru omah ora ceto nyandung apa ngerti-ngerti absari tiba rumah semaput katon getih blabaring perangan awak ing kahanan iku dumadi sawetara ora ana kang ngonangi jalanan wong sak omah pinuju lunga kabeh. Merga ketekan getih apsari wanita Surista endahing rupa iku dadi lan tewasi lumantar prastawa kang banget nrenyuhake gawi miris. Sadodongan nyawa loro bablas. Patine absari lan bayi niku babar pisan dudu tumindake Ki Badrak. Ora, Ki Badrak apa sewu Badrak ora wenang gawe dalane pepati. ana seusi siji dalane pepati mung Gusti Allah kang kagungan urip kang bisa nemtokake dalane pepati mangkene crita kanggo tim jima